Cia la cielo iges mal luma dum la nocto? La cielo comences mal heligi, ciam la suno mal aperes en la horizonto, fine de la tago. Tamen, tio validas nur por tivi, cui estes sur la tero. Ciam la astronautoi eliras e la orbito de nia planedo, exemple, completa mal lumo circauas ilin, et dum tage. Tio ocasas, ca la tera atmosfero digetas la sun radioin, quio etuschas la surfatson de la globo turnitan al tiu astro. Se nia mondo ne havas atmosferon, tiu un shirman tavolon, quio ne existes en spazi shipoi, en la luno, en alie planetoi, ca iet in la universo, la tielo aspectus tiam maluma que in la universo estas circa dec bilionoi da esteloi, la o calculo de astronomoi basitai sur mesuroi farite per la telescopo Hubble, ne tiui el ili senda sien brilon tiu directen. Multai el ili et ne plu estas tie. La o mesuroi de la espatsa telescopo fermi de NASA, o sona espatsa agenteio, La unua stelo e que aperis circa o quart cent milhono da iaro e post la Big Bang. La prae explodo que origines la cosmo. O casinta anta o plior dectri como sep miliardo da iaro. Char la lumo de tiu e corpo bezonas tempon por voyage tra la espaço. Quiam la scientisto e directas si en telescopoi, Ili riscas ne vidi la simple pro tio, que ili ancora ne evoluis. Tio estas. Povas okazi, que la astronomoj esploras tro forajn pecoj de la ĉielo, kie ne videblas tio e tiuj mal malproksimiĝas de ni pro la expansio de la universo, kiel explicas la efico de Doplero que o klarigas ankaŭ, kial la sono de sireno la mesure kiel la ambulanco distanciĝis de la observanto. Tio signifas ke, mal pli e la steloj estas de ni, des pli rapide ili la sante sian radiadon tiam pli rudia. Tiel que post kelka tempo de fariĝas infraruĝa. Ne pluvidebla per homaj que vancam detectebla per spacteleskopoj. Pro tio, malgrau que la universo ne estas farita el tenebroi, de tenebroj, ĝi montriĝas sem fina mallumo al la homoj.